الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام كذلك المهتدين وسلم تسليما كثيرا. nakon zahvali Allaha subhanahu wa ta'ala kako priliči njegovu uzvišenosti i savršenosti Zahvali Allaha subhanahu wa ta'ala na svim njegovim blagodatima a posebno na, najveću i najizvećeniju blagodat koju Allah subhanahu wa ta'ala daje svojim robojima, a to je blagodat upute, blagodat imana, blagodat islama. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala što nas je učinio pripadnicima milleta Muhammada sallallahu alaihi wa sallam i pripadnicima njegovog ummeta, najboljih ummeta koji je izašao ikad među ljudima i pojavio se, kako kaže uzvišeni, kuntum hajra ummetin uhriđati li nas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna anil munkar, wa bil billah. Bili ste najbolji umet koji se pojavio, vi ste najbolji umet koji je ikad izašao, ređe se dobro i zabranje se zlo i vjerujete u Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala od osobina mu'mina učinio sa najvažnije svojstvo da naređuju dobro, da zabranjuju zlo. Zato molim Allah s.a.v. nakon zahvale na ovoj dinu islamu i na ovoj uputi i na ovoj knjizi i na ovom šerijatu molim ga s.a.v. da nas učini od iskrenih mu'mina koji će naređivati dobro i zabranjivati zlo i da to bude od naših svojstava. Molim Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> da nas učini ključen za svaki hajr i da nas učini ključen koji će zatvarati i suzbijati svako zlo. Nakon toga donosimo salavat i salam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Najbolji god Allah subhanahu wa ta'ala poslanika najboljeg čovjeka koji je ikad hodio po Allahove subhanahu wa ta'ala zemlji. A nakon toga sve svega tražim halala zbog ove prehlade i gripe, a isto tako nisam zamislio da, da ćemo onaj nekako formalno tijelo imati da će to biti baš da se meni dadne riječ Eh, nego smo kontaktirali telefonovi i, i zamislili da onako bude cijelo i otvoreni razgovor. Ali ako je već eh, domaćin onaj tako najavio, ja onda ću se potruditi u što kraćim srcama da kažem ono što mi je trenutno na umu. Vi znate da je najvažnija stvar u ovoj vjeri osnova ove vjere. Temelj ove vjere. A temelj ove vjere je naš šahadet لا إله إلا الله محمد رسول الله to je temelj ove vjere. Na tome stoji sva ova vjera. Zato Allah poslanik sallallahu alaihi sallam kaže kome budu zadnje riječi la ilaha illa Allah uđite u žene. Ili ko kaže la ilaha illa Allah uđite u žene. Ili ko kaže iskreno iz srca la ilaha illa Allah uđite u žene. Ili ko kaže la ilaha illa Allah i učini u kufr. Učini kufr u ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. znači povjeruje u Allaha i za nevjeruje u sve ostalo harume zemuhu wa maluhu wa hisabuhu ala Allah zabranje mu je postaje njegova njegov život, znači postaje njegov život zastihen kod muslimana i njegovi netak. A račun će polagati pred Allahom subhanahu wa ta'ala. I brojni drugi hadisi koji govore o la ilaha illa Allah i težini la ilaha illa Allah kada je Musa alaih tražio od svoga gospodara od Allaha subhanahu wa ta'ala poduči me gospodaru da se nekim zikrim i dovim pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala o Musa reci la ilaha illa Allah kaže ja rab vi tvoji robovi govori la ilaha illa Allah kaže o Musa kada bi sedam nebesa i njihovi grad, graditelji bez mene osim mene, osim Allaha bili stavljeni na jedan tas vagi a la ilaha illa Allah na drugi tas vagi presegnovi la ilaha illa Allah. I to je temelj ove vjere, la ilaha illa Allah. Ona samo ko sebi ovo la ilaha illa Allah, iz njega proizilazi šta? I Muhammedur Rasulullah. I da je Muhammed Allahov rob i poslanik. Ovo la ilaha illa Allah samo u sebi sadrži i podrazumijeva i Muhammedur Rasulullah. Jel tako? I po ovom šehadetu mi smo muslimani. Međutim, postavlja se pitanje. Šta znači ovaj šehadet? i kakav je cilj iz ovog šehade. Mnogi shvataju da je cilj da se kaže la ilaha illallah. Da je dovoljno reći la ilaha illallah i da si spašan. Međutim, ko tako misli u dubokoj je zablud. Zašto? Pogledajte. Zar nije Ebu Džehl i ekipa? Zar nisu došli kod Ebu Talibu? I rekli, gdje si je taj tvoj brat? hoćemo sa njim da se dogovorimo, daj da se nagodimo, da će mu šta hoće, od vlasti žena i bogatstva. Nek popusti malo. Pa je došao Allah poslanik sallallahu alaihi sallam. I kad su oni pričali šta su imali njemu, šta im je rekao Allah poslanik sallallahu alaihi Kaže, dajte vi meni samo jednu riječ, odnosno jednu rečenicu. Dajte mi danas jednu rečenicu, kojom će vam svi arasi biti povjerovati i biti na vašoj vjeri, tako biti odan. A svi na Arapi, znači ne muslimani, poslije, jel tako, će vam plaćati viziju. Kaže, reci koja je to rečenica? Da ćemo ti stotinu rečenica. Ništa nam ne smisla. Reci koja je to? Kaže, reci te, la ilaha illa Allah. Pa šta kaže Ebu Džehl? Kaže, ovaj vam danas neće nikakvog ustupka napraviti. Idemo kući. Šta je shvatio Ebu Džehl? Da li je Ebu Džehl razumio da poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam od njega traži da on samo ponovi za njim la ilaha illallah? Da samo kuko ponovi za njim la ilaha illallah? Šta mislite da li je to shvatio Ebu Džehl? Ili je razumio Ebu Džehl nešto drugo iz tog la ilaha illallah? Šta su rekli kad im je rekao? Recite la ilaha illallah. Šta su rekli? Eđa'ala al-alihata ilaha wahida. Zar sva božanstva da učini samo jednim Bogom. Pa su razumijeli odmah, pa su razumijeli. <clears throat> Innahum kanu iza kuna lahum la ilaha illa Allah jesu Oni su kad bi im bilo rečeno la ilaha illa Allah, oholili se, kibruli se. Vajakulune a inna ne tariku alihatina ali šairi međmu. I govorili su, zar ćemo ostaviti naša božanstva zbog ludog svjetnika vidi šta su razumeli. Šta su razumeli? Da moraju ostaviti svoja božanstva. Šta je razumio Ebu Džehl? Da mora ostaviti sva svoja božanstva. Da Muhammed s.a.v. od njih ne traži puko izgovaranje. Samu riječ. Da on kaže la ilaha illallah. Da je to bilo, rekao bi se Ebu Džehl, šta bi smetalo sve korejstvije da kažu la ilaha illallah i završena svađa. Nema više prepirke. Nema više progona, međusobnih srzenja, svađe, nema ničega. Svi rekli la ilaha illa Allah, maša Allah. Ali su shvatili odmah šta? Da Muhammed sallallahu alaihi sallam ne traži od njih puko izgovaranje la ilaha illa Nego da to za sebo povlači šta? Da ostave sva druga božanstva. Da ostave sva druga božanstva. Sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa šta onda znači ovo la ilaha illa da ne bi dulio, znači sve, nego da, u, u najkratkim srcama, da la ilaha, znači nema Boga, osim Allaha, nema ilaha, osim Allaha. Da ovo nema ilaha, negiranje ilaha, negira u sebi četiri stvari. Četiri stvari. Prvo negiranje Boga, božanstva, ilaha nema ni jednog ilaha osim Allaha, je tako? Nema ni jednog božanstva osim Allaha. Da vidimo šta je to ilaha? Šta je to božanstvo? Šta je to u arabskom jeziku božanstvo? Nesto što se obožava. Nesto čemu se besprijekorno rob, robije. Nesto što se voli. Nešto od čega se strah, strahuje. Je tako? Nesto na što se srca oslanjaju. To je ilah. Ilah, najkraće rečeno šta je ilah, ono od čega se osjeti je šta? Korist i očekuje se od njega da odagna srca. To je ilah. E sad mi trebamo da zanevjerujemo u sve ilahe osim Allaha. Da zanevjerujemo i da zanegiramo sva božanstva mimo Allaha u sve od čega se očekuje šta? Korist ili se očekuje da odagna štetu. Sve što mimo Allaha ljudi uzimaju da bi njim to doprinjelo neku korist ili odagnalo od njih štetu je ilaha. To potpada pod definiciju ilaha. Jesmo mi to sve zanegirali? Ako počnemo analizirati, vidjet ćete, da nismo. Ako ljudi odu na ilaha, i nakupe kamenja gore, koje nose kući radi bereketa. Kako to radi bereketa? Da im donese bereket u kuću, a da odagna od kuće šta? Neku štetu. Kamen. Da im čuva kuću. Šta je ovaj uzeo ovaj kamen? Šta je ovaj kamen kod njega sad? Ilah. Ovaj kamen kod njega sad postade ilah. Je to razumno? Nekome kome se čini ibadet. To je ilah. Nekome kome se čini ibadet. Od srži ibadeta je do dova. Tako? Dobro. Je ovdje svi ljudi ostavili dovu i svi čini dovu samo Allahu? Nije. Ima mnogo ljudi koji odu na turbe i upućuju dove onim evlijasima, dobrim ljudima koji su tu pokopani. I mole njih, i njih dozivaju. Šta traže od njih? Šta traže? Da prenesu njihove potrebe kome? Allah. Kome upućuju dobu? Mrtvim ljudima. Tim dobrim ljudima, tako? Njima upućuju dobu. Šta su ih uzeli sad? Uzeli su ih za ilaha. On izgovara la ilaha Allah. Ali pored toga što je rekao da nema osim Allaha ni jednog drugog ilaha, ni jednog drugog Boga, on u svom životu praktičnom uzima za Boga nekad kamen, nekad nekoga u turbetu, nekad nešto drugo i tako dalje. Znači nije zanegirao sva božanstva. I to je problem. I ovo nije rijetka pojava, ovo je česta pojava kod nas. Dobro. Znači, negira ilaha. Videli smo da mnogi kod nas nisu zanegirali ilaha, je tako? Dobro, šta još negira? Na ilaha, šta još znači? Osim da nema Boga, nijednog Boga mimo Allaha, šta još znači la ilaha illa Allah? Znači još da nema drugog gospodara nikakvog. Negira ilaha, negira arba, gospodara. Dobro, gdje da sad analiziram? Mi tvrdimo da svjedočimo na ilaha illa Allah. Jesmo negirali ilaha. Malo prije smo vidimo da mnogi nisu. Dobro, ja vidimo jesmo negirali erbabe, gospodare. Sve gospodare mimo Allaha, jesmo negirali. Šta je to gospodar? Gospodar? Gospodar, rad je onaj koji u radbi odgaja vlasnik. Je tako? Njemu pripada potpuna vla, vlas i vlasnik. I uprava. Je tako? On je gospodar, posljednik. To je rab. Je li tako? Je li nije? Jes, to je rab. Dobro, imamo li mi neke druge rabove mimo Allaha? Jesmo zanigirali sve rabove? Vidjet ćete da nismo. Da nismo. Kako su? Pogledajte. Ja je ladina amenu, inne kathira min al ahbari var ruhbani, E, alaikum salam. Odnosno, ne ovaj ajet, nego ajet, ajeti prije toga. Ittehadu ahbarahum arhubanahum arbaban min dunillah. Uzeli su, ko židovi, uzeli su svoje svećenike i monahe za gospodare mimo Allaha. Za gospodare. Pa je čuo Adi ibn Hasim, radijallahu anhu, jedan od asaba koji je bio primio kršćanstvo. O tako? Pa je rekao Allahom poslanik, sallallahu alaihi sallam, Allahom poslanik, nismo ih mi uzimali za gospodare. I nismo ih ni vladet činom. Kaže poslanik, sallallahu alaihi sallam, zar nisu kad vam nešto o halale ili smatrate da je halal? Kad vam nešto o harame smatrate da je haram? Kaže je, e to vam je i s njima. Imamo mi, jesmo zanegirali mi sve arbave, sve gospodare mimo Allaha, jesmo zanegirali? Nismo. Mnogi od nas danas kad nam neko kaže da je nešto halal, to prihvatimo. Iako jasno znamo da je Allah subhanahu wa ta'ala to zabranio. I povodimo se za ljud, za ljudima čak i kad nam govori suprotno od onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i odredio. Pa mnogi od nas imaju mnoge erbabe mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodare mimo Allaha subhanahu wa ta'ala u ohalilajivanju i u oharamljivanju. Povode se ljudi za pokvareni mučenjacima. Koji im ohalale i oni se povedu za njim. Šta nas briga? Za nas je sve rejs odgovarati. E ne. Svako će za sebe odgovarati. A na sudnjem danu će oni koji se budu povodili za svojim velikanima šta? Govoriti, Rabbana, inna ata'na sadatena wa kubara'ana fa'adallu nastavila mi smo slijedili svoje velikane i glavestine, pa se nas oni u zabludu odvode. I to uvijek u zabludu odvode ko? Glavestine. i od njih krene. O tako? Kad je Ebu Bekr, radijallahu anhu, bio na hađu, pa ga jedna žena, odnosno ta žena se zaklila da neće govoriti nikim, da će tako postiti, zavjetovala se, pa je Ebu Bekr naredio da govori, da to nije da je to ponašanje sa nevjernika i da to nije od islama, onda ona njega pitala. Hoće nam doći zlo poslije ovog dobra u kojem smo mi sad ove vjere i ovog selameta. Kaže evo Bekr, radi Allah van, hoće. Prepričava mu Kaže, hoće, kad? Kad se pokvare vaše vođe. Pa kaže ona, a šta su to vođe? Ko su to vođe? Kaže, jeste li imali u vašem plemenu, u vašem narodu, one ljude koji su vam naređivali dobro, zabranjivali zlo i koje ste vi slušali, najvike tajniji ljudi, najugledniji, kaže, jesmo, e to su te vaše vođe. I sad u islamu imate takve vođe. Kad se oni pokvare, dođe vam zlo. I kad vam oni ne budu naređivali dobro i ne budu zabranjivali zlo. Pa imaju, znači, oni koji iskribuju ovu vjeru. Iskribuju ovu vjeru. I ljudima govore pogrešno. A ljudi, iako su svjesni da ovaj govori pogrešno, slušaju ga zato što to odgovara njihovim strastima. Misli da će se iza toga sa sakrita. Na sudnjem danu će jedni drugi proklinjat i jedni se drugih odricati. وَإِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبَعُوا ورأوا العذاب وتقطع فيهم الأسباب i kad se odreknu oni koji su bili slijedjeni onih koji su ih slijedili. Odreknu ih. Odreći će se. Neće moći izdržati. I prekinut će se njihove veze. Neće ništa od toga biti. Pa kažemo šta? Kad smo zanegirali ilaha, jesmo li ispoštovali to. Kažemo mnogi nisu, jel tako? Mnogi su uzeli razne stvari u tom životu da od nje očekuju korist i od nje očekuju da ih spase nekog zla. Drugo, Kad kažemo da smo zanegirali gospodare, jesmo li zanegirali, vidjet ćete da nisu. Da smo uzeli sebi za gospodare mnoge svećenike i iskusnike moraje, je li tako? Šta je treće što negiramo kad kažemo na ilaha Allah. nema ilaha osim Allaha, to su endaz. Nid je suparnik. Ima Allah subhanahu wa ta'ala suparnika? Nema. Je li mu iko ravan? Može se i smije se iko voljeti kao Allah što se voli? Ne može. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله إما ljudi koji uzimaju sebi endad mimo Allaha pa ih vole kao što se Allah voli. Valladina amanu ašaddu hubban lillah. A oni koji vjeruju još više Allaha vole. Pa ljudi uzmu šta? Nešto stave pa vole da kao što se Allah voli. ili to bude žera. Pa Allah subhanahu wa ta'ala zabranio je li tako? Zabranio nešto, ali žena od njega traži da on to radi. I on uzovolji ženi, a ne se Allahu. Šta je on ovdje za kog se opredijelio? Za ženu. Šta mu ovdje žena ispade? Nid. Ispade mu žena? Nid. Suparnik komi? Allahu starije ženino nego Allahu ili dijete ili dijete ili i inetak ili neko božanstvo opet neki kip ili neki šejh voli nekog šeha i učenjaka pa ovaj kaže nešto suprotno od, od Allaha subhanahu wa ta'ala što Allah govori pa ga on posluša šta je ga uzeo? uzeo ga za nid da Allaha subhanahu wa ta'ala je tako? Ili jesmo mi sad otarašili se ovoga? Vidjet ćemo dosta u našim životima šta? Da često dajemo prednost. I hatru svojih žena, i svoje žese, i hatru nekakvih naših šehova, i učenjaka, i hođa, i mudariza, i muftija, a da Allahov hatar manje gledamo. Kogod tako postupi šta? Učinio je Allah subhanahu wa ta'ala nekoga ni dom. Jer dolazi čovjek i kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam Ma ša Allahu wa ti'at Šta bude ti Allah i ti Pa šta mu kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam Eđalte mi lillahi nidden Zar si me učinio suparnikom Allahu Nemoj tako govorit Nije šta hoće Allah i ti Nego šta hoće Allah A zatim Poslije toga ti Pa niko Allahu nije ravan. Pa kad kažemo la ilaha illallah, negiramo božanstva, negiramo gospodare i negiramo supar, suparnike. I šta je četvrto što negiramo kad kažemo la ilaha illallah? Zanegiramo, ne smije biti u našem životu. Šta je to? To su taguti. Taguti. Šta su taguti? šta je tagut? Mi kad kažemo la ilaha Allah, zanegirali smo taguta. Šta je tagut? Tagut je, kako kaže Ibn Qajim, rahmatullahi alaih, sve ono jel, u Tagut je sve ono svaki čovjek ili sve ono, ne mora biti čovjek sve ono čemu se pokorava kunnu mu plah jel tako sve ovo čemu se pokorava što se voli i što se slijedi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala min duni la mimo Allaha subhanahu wa ta'ala sve je to sadu pa šta je u našem životu šta je to da sadu kako to da nešto ti slijediš mimo Allaha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nas je sve obavezu svojim šerijetom i svojim zakonom. Je tako? A mi imamo neke svoje političare koji nas obavezuju svojim zakonom. Je tako? Ne, ne možemo nikako udovoljiti i Allahu i našim političarima. Možemo. Možemo. Ne može nikako. Ako može, vi ne recite da može. Ali ne može nikako. Ili će mu udovoljiti Allahu i prihvatiti njegov šerijat, ili udovoljiti našim političarima i prihvatiti njihov šerijat. Njihov zakon. Pa tako? Pa šta je tagut? Sve ono što se slijedi mimo Allaha. Znači Allah nešto naredio, a ovaj drugi nešto naredio drugu i mi se pokorimo ovom drugom, a ostavimo Allaha. E to je tagut sve ono što se obožava mimo Allaha, to je tagu. Sve ono čemu se ibadet čini mimo Allaha, to je tagu. Pa smo ga zanegirali čime, svojim šehadetom. Fame je kur, bez taguti, vojumim bilna. Pa kući mi kufr u taguta i povjeruje Allaha. Pa prvo moraš učiniti kufr u taguta. Znači, ova vjera islam, ona ne trpi da je ti djelinično prihvatiš a da sad se ostaviš i one stare svoje objeđenja. Ne može. Da bi islam prihvatio, moraš batit i odbacit sve drugo mimo islama i da onda samo islam prihvatiš. Je tako? Kako su radili komunisti, zar nisu? Da bi bio komunista, nisi mogao biti i musliman. Jesi je mogao biti? Nije, ne daju. Znači, morao si sad početi novu vjeru komunističku da prihvatiš da postaneš nešto novo, da budeš komunista. Šta prvo od tebe traži? Da sve prijasnije svoje vjerovanje šta? i svoju vjeru odbaciš. Vidi kako su oni to znali. E tako i mi to moramo znati. Hoćeš da budeš musliman? E ovo je islam od Allaha. I sad ti sve drugo u što vjeruješ moraš da sve to pobačaš i da prihvatiš samo taj islam. kao što ne smiješ imati ni jednog ilaha mimo Allaha, ni jednog rapa mimo Allaha, ni jednog nigda mimo Allaha, ne smiješ imati nikakvog taguta kojem ćeš se pokoravati mimo Allaha. Mora sve to pogaziti od vas. I imati samo Allaha i Allahu vjeru. I Allahu šerijat i Allahu zakon. Ne možeš ovoj stvari pomiriti nikako. Ne možeš pomiriti. Pa smo sa la ilaha illallah sve ovo negirali. Šta to znači negirali? Sve smo ovo znači odbacili. To što je Buđehl nije htio da da odbaci. Mi smo rekli la ilaha illallah i sve to hoćemo da odbacimo. E Džehl nije htio. Nije htio to sve da odbaci. Šta je htio? Neće da ostavi se božanstava. je što oni obožavali mimo Allaha, jel tako? A mi kad kažemo la ilaha illallah, sve smo ovo odbacili zanegirali. Smatramo to sve pogrešnim, smatramo sve to zabludom i smatramo to sve kufrom. <coughs> Sve to smatramo kufrom. Ne smiješ se obraćati tagutu, ni nekom drugom zakonu, ni zakonodavcu mimo Allaha, nikada. Juriduna en je te hakemu i da tagut. Oni žele da se sude kod taguta. Wa umiru en jekfuru bih a naređeno im je da kufr u njega učine. Vidite sad ovo. Žele da se sude kod ta taguta. Oni hoće demokraciju. Oni hoće druge zakone, imamo Allahovog zakona. A naređeno im da u to čine kufr. Kako će činiti kufr u to? Kako će činiti kufr u demokraciju? Tako što se nećeš po tome su, sudit, nego ćeš se sudit po Allahovom zakonu. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže, žele da se sude kod taguta, a naređeno za njega kufr čini. Pa on u suđenje kod taguta ispade sa imanu u taguta. Jer kaže, naređeno im da kufr u njega čini. A oni se kod njega sude. Znači da nisu u njega kufr učinili. Ko je ovdje bio ovaj tagut? Bio Ka'b ibn Jedan poznati židovski murac, je tako? I uglednik. Pa su se sporili muslimani židovi. Pa musliman židov kaže idemo se suditi kod Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Nek nam on presudi. Jer je znao da Muhammed sallallahu alaihi sallam pravedno sudi da neće primiti nikako mito. A onda musliman kaže ne, pošto svi židov idemo kod Kaja Bibne Ešefa. Da se kod njega sudim. Znajući šta, da kod Kaja Bibne Ešefa se može narikšati. Pa Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje ovaj aj. I kaže, žele da se sude kod taguta. Imaš Allahov zakon. Kako možeš kod ne, po nekom drugom zakonu da se sudiš? Ete hukmen džahilijeti je bgun. Zar džahilijetski sud žele? ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون a ko je bolji sudija od Allaha za ljude koji su ubijeđeni <clears throat> ubijeđeni Pa ovo danas što mi ne idemo i ne tražimo šarijanski sud je dokaz da nismo ubije, ubijeđeni. Da nema kod nas ubjeđenja. A vjera je na čvrstom ubjeđe, ubjeđenju. Vjera nije, mora biti, mora ne biti. Vjera nije da sumnjaš, možda istina, možda nije. Ne može tako, to nije vjera. To je kuhr. Vjera je samo čvrsto ubjeđenje. Mi živimo u sredini gdje ne vlada šerijet, ne vlada Allahov zakon. Šta to znači? To znači da smo stalno u opasnosti, šta? Da nas poklopi taj širk. Stalno smo u opasnosti da pogazimo svoj šehadet. La ilaha illallah. Stalno smo u opasnosti. Stalno smo u opasnosti da prekrstimo svoj šehadet La ilaha illa Allah i da izađemo iz vjeru. I šta smo još u opasnost? Da pogazimo svoj šehadet Muhammedu Rasulullah. Šta znači ovaj šehadet Muhammedu Rasulullah? Da je Muhammed Allahu poslanik sallaha nisam. Jel tako? Šta to znači da nam je on poslanik? Orako da ga se sjećamo na mevlut. Na dan rođenja. Jel zato on poslanik? Jel zato mi svjedočimo da je on poslanik? Da mu pjevamo hvalospjeve, iz godine u godinu. I da pokoju suzu spustimo. Jel zato on njega Allah poslanik, Allah subhanahu wa ta'ala odabrao za poslanika? Nije. Nego kad kažemo da je Allah poslanik znači da šerijat uzimamo od od njega. Da zakone, Allahove zakone uzimamo preko preko njega, preko Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Zato svjedokimo da je on Da njega Allah poslao da njega Allah posla. Zato je vađiv šta? Oživljavati sunnet Allahu poslanika sallaha reza. To je vađiv. Zato? Zato što svaka novotarija ukida neki sunnet. Svaka novotarija dokida neki sunnet. I zaista smo mi, naša je vjera u, pi, u pitanju. Ovo je temelj vjeri. Šehadet. Naša vjera je u pitanju svaki dan. U pitanju svaki dan. I znate da je Resul Salah nije sve jednog objestio. Šta? Znači, pred sudnji dan biti ljudi koji će zamrknjavati kao muslimani i osvanjivati kao nevjernici. Osvanjivati kao nevjernici i zamrknjavati kao vjernici. Šta kaže? Je bi odinahu bi arobin min ad dunja prodavat će svoju vjeru za nešto dunja? Dunjaluka, sitnu stvar dunjalučku. I naša je vjera upitna, naš ovaj šehadet, da ga ne pogazimo svaki dan je upitan. Zašto? Zato što učenjaci svi slažu da čovjek ohalali samo jednu stvar što je Allah zabranio. Samo jednu stvar što je Allah zabranio. Kažu iza svoje izvjede. Kafir. Allah s.a.v. zabranio alkohol, on kaže halal. Kafir. Allah subhanahu wa ta'ala zabranio kamo tu dođe neko pametan kaže o nije to, to, to je halal, nije to tako kafir. To su od svih učenjaka. Izi se odmah izvjeri. Ko oponaša jedan narod, kaže poslani sallahu alaihi sallam, men te tebe hebi kao min te uhlominu. Ko oponaša jedan narod, on je od njih. Šta to znači? Izi se izvjeri. Povodi se za njima. Mi smo svaki dan u krizi, u situaciji, šta u opasnosti da se ne povedemo za za kim? Za kafirima, da ih ne počnemo ponašati. I oponašamo ih. Pa je naša vjera, naša osnova vjere, u opasnost. Stalno smo u opasnosti sa, da nisi iz izvjere. Imamo sunnet Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. A imamo adete i običaje. Pa radi adeta i običaja ostavljamo sunnet Allahog poslanika sallahu alaihi sallam. Šta je ovo? Gazimo šehadet Muhammedu Rasulullah. Što svjedočimo da je on poslanik? Sallallahu alaihi sallam. Ako je adet stari i tako dalje. Znači naš šehadet je u opasnosti. Naš šehadet, naša vjera je u opasnosti. Zato što smo mi okruženi u kafirskoj sredini, poklopili nas kafiri i živimo u okviru kafirskog sistema. Nije šarijetski. Zato Allah subhanahu wa ta'ala naređuje šta? Da se nikad sa tim ne smijemo pomiriti. <coughs> Nikad se sa tim ne smijemo šta? Pomiriti. Mnogi kad čuju ovakve riječi ko što ja sad govorim, kažu, šta ti je, pa vidiš tu kako mi sredini živimo. Vidim ja, ali šta ti meni sad govoriš? Pozivaš me da se pomirimo sa sredinom? Nikako. Ne smijemo to uraditi, zašto? Allah subhanahu wa ta'ala nam ređuje da ostanemo pobunjeni protiv toga. I da radimo da tako ne bude. To nam je važno. I Allah subhanahu wa ta'ala naređuje šta borbu. Na kraju krajeva naređuje šta? Ako ima snage i oružanu borbu, dokad? Pokovati luhum. Hatta la tekune fitne. I borite se protiv njih dok ne nestane čega? Fitne. Šta je ovdje fitna? Iskušenje ovo. Šta je ova smutnja fitna? Šta je ovo? Svi mu kažu šta? Širk. Borite se dok ne nestane širka. Zašto Allah subhanahu wa ta'ala na ovom mjestu širk naziva fitnom? Zato što ako širk vlada, mu'mini su stalno u fitni, stalno su u iskušenju da ne zapadnu u taj širk. Je to shvatili, braću? Zašto Allah subhanahu wa ta'ala ovdje širk naziva fitnom? Zato što ako širk vlada, I ako kafiri vladaju, mu'min je stalno u iskušenju, u fitni, sa da zapadne i on u taj kufr i u taj širk. Hatta la tekure fitne. Demu, borite se proti njih sve dok ne nestane fitne wa yakuna dinu kulluhu lillah. I dok ne bude sva vjera Allahu. Šta znači sva vjera Allahu? Dok ne bude svaki propis, svaki ibadet, svaki zakon, u velikom i malom, svaki sud, dok ne bude sve počerije, dok se ne prihvati Allahova vjera od početka do kraja. Dok se sva Allahova vjera ne prihvati. Od strane vjernika koji u nju vjeruju i od strane kafira koji u nju ne vjeruju, ali moraju se sa tim pomiriti. Jer i njih šarijat obuhvata. Kako? Ako ehlu kitabija neće da vjeruju, da moraju plaćati džiziju. Znači sve dok dotad, sve dotad moje i tvoje srce ne smije biti mirno. I ne smiješ rahat leći da spavaš, ni rahat jesti da jedeš. Zašto? Zato što ne, što fitne ima, što širka ima i zato što nije sva vjera Allahu. A vjere je danas, vjere je danas malo. Veoma, veoma malo. Veoma, veoma malo. Vi, ne znam kako gledate na tu stvar, ali vjere je danas zaprepašćujuće malo. Za Zaprepašćujuće malo. Najbolje će pokazati neki podat. Pogledaj, ima Mahmed, Rahmetullah Jari. Rođen je 164. godine po Hiču. Koliko? 164. Kad je preselio? 241. Koje je ovo stoljeće on živio? Ima Mahmed Rahmetullah Jari. Ahmed ibn Hamdan živio u drugom i tre i trećem stoljeću po hijđiru. Po hijđiri. Drugo i treći. 150 200 godina nakon Allahu poslanika sallahu alaihi sallam. I šta je se desilo za njegovo vrijeme? Pogledaj. Samo 200 godina nakon smrti Allahu poslanika sallahu alaihi sallam. Šta je se desilo? Vlast su preuzeli Abasije. Abasijske kalife. i za glavne muftije i kadije su uzeli novotare koji su nagovorili abasisti akalite da tjeraju ljude da kažu da je Kur'an stvore. Prvo su ubijedili halife da povjeruju to. Da je Kur'an šta? Stvoren. Pa su onda halife pozivali učenjake i govorili je li Kur'an stvoren ili nije? ako kaže da nije glava dol, ili zatvor, ili proga. Zašto, ovdje sad kratko samo da objasnim, Kur'an nije stvoren i ne može biti stvoren. Zašto? Zato što je Kur'an Allahov govor, a Allahov govor je Allahovo svoj, svojstvo. A Allahova svojstva nisu svo stvorena kao što nije ni Allah stvoren, je tako? Onaj ko nije stvoren, ne mogu njegova svojstva biti stvorena. To bi značilo da Allah nije mogao govoriti, pa onda se naučio da poslije govori, je jel tako? Zato Kur'an nije stvoren, nego je svojstvo Allaha stvarno tajala i njegov, njegov govor. Kur'an je još šta? I Allahovo zna, znanje. Može li biti Allahovo znanje stvoreno? Da je nastalo. Nakon što nije bilo. Može li? Ne može. Šta bi to značilo? Da Allah jednog dana nije znao pa onda nau, naučio. Prema tome, Kur'an nije stvoren. Nije stvoren, nego je od uvijek Allahovo svoj svojstvo. A ovi novotari su došli na, na, na dvore halifa kad? Samo 200 godina nakon smrti Allahovog poslanika Salari. I nagovorili halife da iskušavaju ljude i da ih ubijaju i proganjaju red toga. I proganjali su imama Ahmeda. A ovaj ko kaže da je Kur'an stvoren je kafir, tako? nevjernik. Što? Zato što je Allah prepisao nedostatke. Nedostatke, je li tako? Jeste razumili ovo? Znači, on je nevjernik. Vidite, nevjerstvo i kufr 200 godina nakon smrti Allahog poslanika sallaha nije sve kufr i nevjerstvo je došlo na vašiske dvore. Došlo na halifine dvore i postalo zvanično učenje. Zvanične kadije, sudije, Muftije su to mišljenje zastupali. Ta već. Samo 200 godina nakon Allahog poslanika Salahija. Šta mislite do dana? Već tad kufr dolazi na dvore halifa, vladara i klanski. Već tad. Imam Barbahari spominje u svom dijelu šerho sunnet, komentar sunneta, spominje predaju od Ubejd ibn Yunusa, rahmetullah jali, šta spominje? Kaže, el ađebu li jeume men jedu ile sunnet. Čudan je danas onaj ko poziva sunnetu. Wa a'ajabu minhu men yastajibu, men yujibu wa yatafaddal. Još je čudni onaj ko prihvati i odazove. La ilaha illa Allah. Čudan tad u njegovo vrijeme. A Imam Barbehari preselio 329. godine po Hidžetu. 329. godine po Hidr. 300 godina nakon Hidre on bilježi predaje od ljudi koji su znači još prije njega živjeli da je čudan tak bio onaj ko poziva sunnetu. I čudan je bio onaj ko se odazove i prihvati. Šta mislite danas? Šta mislite danas? Kad imam Ibn Qajim, rahmatullahi alaih, koji je živio, bio učenik Ibn Qajim, rahmatullahi alaih, živio Ibn Tejmi u 7. stoljeću. Je tako? U svoje vrijeme piše i kaže Islam je danas rijeđi i čudniji nego u prvo vrijeme kad je počela, kad je počeo Islam. Kad je počela objava. U svoje vrijeme Ibn Kajim tako govori. Kaže Islam je danas rijeđi i čudniji nego u prvo vrijeme kad je počela objava. Kad je Muhammed sallallahu alaihi sallam počeo sa objavom, sam, pa njegova žena Hatidža, pa njegov Amidži Čalija, malo djete, jel tako? Pa evo večer, pa bila. Šta sad se ljudi? Tad je išla vrijedko, šta je danas? Kad je u sedmom čovjeku bilo tako, šta je danas? U četrnestom, odnosno petnestom. Šta je danas? rijetku sifa. I Allah subhanahu, Allah subhanahu sallam to najavio. Bada je islamu gariba, vose je udu gariba, kema bada. Počeo je islam kao garib, kao čudak, na pojedincima, čudnim ljudima pojedincima. I vratite se na pojedince. I blago tim pojedincima. Wa tuba lil ghuraba. I blago tim pojedincima. Blago tim pojedincima u predajama se spominje da će od ovog umeta šta? Da će općenito od ljudi, jel tako, svaki hiljadici ući u džennet. Svaki hiljadici ući u džennet. Mnogi danas svoje stavove pravdaju čine. Kažu, mi smo većina. A Allah subhanahu ta'ala upravo kaže da je većina na zastu na zavludi. Va in tuti ekstara men fil asi, judilu ka se vidila. Ako bude slušao vecinu na zemlji, odvećete sa Allahovog puta. Ima Mohamed ibn Abdul Wahab, rahmetullahi alaih, u svojoj jednoj knjizi koja se zove Mesael Zahirije, spominje šta od zahirijetskih pitanja, odnosno zahirijetskih uvrijeđenih mišljenja, zahirijeta, jeste da dokazuju ispravnost svog mišljenja time, većinom. Prema tome, islam je danas rijetkost. Ehlu sunne je danas rijetkost. Malo je ljudi koji zaista znaju šehade. Znaju šta svjedoče. Znaju šta kažu kad kažu la ilaha illallah. I znaju šta kažu kad kažu Muhammedu Rasulullah. I malo je oni koji stoje iza tog šehadeta. Malo. I riječi molim Allaha subhanahu wa ta'ala. A on čuje naše dobro. I nije mu teško da ih utiča. Da nas sve ovdje učini nosiocima i pripadnicima šehada tera i rahajlam. I da nas učini od onih koji istinski svjedoče na i rahajlam. I da nas učini od onih koji su burada rijetki pojedinaca koji istinski vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala. I molim Allah subhanahu wa ta'ala da nikoga na ovom skupu ne ostavi, a da mu grijehe ne oprosti. Da nam grijehe Allah oprosti. Da nam sramote sakri. Da prijeđe preko naših ružnih postupak. Da nas uputi na pravi put. Da nas sačuva od širka i kufra. Amin da nas sačuva od toga da ikog osim Allaha uzmemo za Boga. Da nas sačuva da ikog osim Allaha uzmemo za gospodara. Da nas sačuva da ikoga Allahu učinimo nidom suparnikom. I da nas sačuva da budemo pokorni bilo kome od tabuta. Da nas učini od onih koji kufr čine u tabuta, a vjeruju u Allaha. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji su nepokorni tagutima, a pokorni Allah. Amin. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji vjeruju u Allahov šerijat i zakon, a u svaki drugi zakon čine kufr i nevjer. Amin. I nepokornost svakom drugom zakonu. I svakom drugom zakonodavcu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini borcima na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se svojim rukama svojim životima i svojim imejecima uspostavljati Allahu šerijat na zemlji. Volim Allah s.a.v. da nas u džennet uvede spasi od džennet. Volim Allah s.a.v. da podari svoj bereket i blagoslov nama u našem znanju, u našem imanu, da nam poveća iman i znanje našim porodicama, našoj djeci, našim imecima. Volim Allah s.a.v. da naše kuće učini medresama, školama iz kojih će ti hafizi ove vjere, čuvari ove vjere i oni koji iz, iz naših kuća izlaze vođe bogobojazni, mutakina, da iz naših kuća izlaze vođe koji će povest muslimane koji će povest muslimane pravim putem koji će povest muslimane u borbi protiv širka i kufra protiv mušrika i čašina Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na pravom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ispuni naša srca hrabrošću, nepokolebljivošću, ustrajnošću. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari razboritost u osudnim trenutima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva pogrešnih postupaka. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva grešaka. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi naš narod. Zaista je naš narod u zabludu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi naš narod zaista i naš narod u zabud. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi naš narod zaista i naš narod ostavio vjeru. Zaista je naš narod ostavio vjeru. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vrati naš narod svojoj vjeri na najljepši način. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vrati naš narod u islam na najljepši način. A da mi budemo sebebi i da budemo od onih koji će znanje o islamu širiti i od kojih će ljudi ovu vjeru naučiti ispravno i kako treba volim Allah stvarno tela da nasrčuva šetana njegovih svjetskih zamjer za, e, zanči volim Allah stvarno tela da nasrčuva šetanske vojske volim Allah stvarno tela da nasrčuva zlake afira i mušrika i njihovi zamki i svjetski molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas vrti u džennet, spasi u džennama i posljednja dova je Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vi sad Efendija dopunite, dodajte, ispravite, ostali isto, sugerište, savjeslite nas. Ili, eventualno, ako imate nešto da pitate, pitajte da Allah stvarno zna u poslani blagodat ovog tijela. Evo je ovo. Thank you.